เป็นสาสลับพัฒนาก็รในสวรรค์คือหลันการทางสมาธิเยอะ in you. สิ่งใดที่ให้คุณทีนี้ที่เจอมาอย่างเถื่อนถึงที่เจอมาเถื่อน แก่รอบครอบเสียก่อน สิบห้าดีกว่ามันสวยมันงามหน่อยจีบหน่อยกวดหน่อยลืมหน่อยหลงไปเสียที่เจอเลยหน่อยถูกไป หลง เยอะเยอะ этим. งจะเกิดมันถืออยู่มันหลงมันเกิดมันหลับมันรู้อยู่ต่อเวลาแต่สิ่งนี้มีสิ่งกิดบังข้างในมีสิ่งผักบังหายยึดหายถือหายไปหายชนะหายเป็นพิษเป็นภัยหายใจตามเป็นจริง นี่คือทางที่เจอคนเราโดยส่วนใหญ่หลงไหลในรูปในเสียงที่เนื้อก็ อายตนะทั้งหกคือสิ่งที่สืบต่อเรียกอายตนะหรือบอกเกิดของทางรักทางทางเกิดขึ้นจากอายตนะที่ไปถูกต้อง รู้ ที่จะเกิดขึ้นนะขณะที่เห็นที่เจนารูปนั้นตามเป็นจริงทั้งนั้นเรารูปเราลูกท่านมันเหมือนกันมันจะตกไปหายไปใจเลยยึดเด็กถือรูปอย่างนั้นน่ารักนะชอบรูปอย่างนั้นน่าเกลียดน่าชังไม่ได้คิดเป็นไปในอย่างนั้นเพราะรูปจะทับใจว มี่คือการพิจารณาเรื่องของกรรมฐานการสมาใจของตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงรับรองเรื่องสติปัฏฐานทั้งสี่ เป็นทางไปคนใดหนึ่งที่นี้พิจารณากำหนดเรื่องสติปัฏฐานอยู่ทุกระยะทุกเวลาอย่างช้าในถึงเจ็ดปี มีสติเป็นสองคือจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคา เปลี่ยนจิตทาตาเสดาลิสมัยยานักชนสีที่ชนธรรมดาเลยถ้าต่างตาที่เยอะนะปฏิปทาอยู่ปฏิปทาทั้งสี่ก็คือกายกายนี้มีทุกหยุดทุกนานไปลมหายใจจะเป็นตายที่มันออกจากตายกายยานิปัสสนา สติปัฏฐานที่เจราตายภายนอกจะได้ภายในจะได้ให้รู้เห็นตามเป็นจริงของตายสักตัวไม่ใช่สัตบุคคลตัวเป็นเราเขาสักตัวตายถึงเห็นกะดูหมของเหู่นะนี่แหละกายถ้าไม่มีจิตถ้าไปจริงคิด ข้าจะดีจะเป็นสมมติอันหนึ่งมันจะทาบดินธรรมดาเหมือนกันแต่เราสิเราอยู่เราอาศัยเราหนั่งเรานอนไม่มีที่แตกแตกต่างอะไรกันต่อไปมันจะซุกก่อพังจะเกี่ยวจะอยู่ลงไปถาดอะไรมันเคยเป็นถาดอันใดมันจะเป็นถาดอันนั้นมันเคยรักเคยชอบ เคยยินดียินร้ายเคยอยากในสิ่งใดๆทั้งนั้นเรื่องของกระดูกหนียวมันเป็นอย่างนั้แต่จิตใจมันเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นมันยึดมั่นเชื่อมั่นว่าเราเขามันจะเลยหลงไหลใส่ฝันเป็นปัญหาสำหรับใจถ้่พิจารณา ตกแต่ใส่ใจการเป็นจริงมันเหมือนกันหมดสิ่งที่เป็นวัตถุคือรูปมันเหมือนกันหมดมีการเกิดขึ้นแปรปรยนและแตกสลายมันมีอะไรที่ยืนยันคงอยู่ระยะยาวนานเท่าไรมันจะต้องเป็นไปแบบนี้ เราไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเหมือนชงท้าวันคิดย่ามันเป็นเราเป็นของของเราไปตายจริงเป็นเบบต้นเพราะตาเห็นง่ายใจมันจิตง่ายเรื่องของกายถามที่ถามที่เจอเป็นสติปัฏฐานอะไรเป็นกายเล็บหรือ เป็นกายนหรือขนหรือ เป็นกายหนังหรือกระดูกหรือ ส่วนเอ็นหรือเนื้อหรือทั้งจีบตับไตใส่พุงหรือเป็นตายไม่มีไม่ได้มันเป็นกายอะไรแต่เราไปหลงไหลเพราะสมมติเขาว่าเป็นกายก็กายตามเขาไปแต่ความจริงแล้วมันไม่มีนี่คือเหตุท่ท่านจิตใจจิตเยนาภายในสิ่ ในวัดทางศาสนาถือล่าที่เโยมาประมาทเกิดเป็นเกิดเป็นรถเขาเรียกอย่างไรก็เรียกไปตามเขาถ้าไม่เรียกอย่างนั้นจะฟังกัไม่ออกแต่ความจริงของเราสิ่งที่เรจนาเกี่ยวถึงเข้าใจที่เรียกว่าเออนะเรียกว่าวิมุตไม่เข้าใจแจ่มใสอยู่ภายในว่าอันนั้น มันเป็นอย่างนั้นจริงจังไม่ได้เป็นอย่างอื่นหัวใจกระจกอยู่ในตัวหนีาคือการที่เจริญกายที่เจรมาหยาบคายที่เจรมาขึ้นที่เจริญลงจนจิตใจรู้เห็นตามเป็นจริงละถอนการยึดถืออย่าเราของของเราเหมือนยึด ถืออยู่แต่พิจารณาอยู่เนี่ยหมดจากการยึดถือแต่อันนี้มันเป็นจริงอย่างนั้นมันจะมีอะไรที่จะสงสัยมีอะไรที่จะข้องจิตในรูปในกายกายพิจารณาพิจารณาให้พอไม่ใช่พิจารณาเลือกเลือกเล่นเล่นเอาพิจารณาให้ถึงความจริงคือให้จิตรู้เห็นเด่นชัด เบื่อหน่ายคลายกำหนในรูปนั้นอย่างที่เยนาไปสิ่งเดาไปขาดเป็นมไปอยนั้นเป็นอย่นันงนั่นก็ที่เจนาแจะเดียวใจแต่นั้นนั่นเป็นหมดอย่างแต่ที่เจนาแต่ใจมันเป็นอย่างไรมันยังยึดอยู่หรือไม่แต่มันยังยึดยังถือยังลุ่มยังหลงที่เจนาอยู่เรื่อยเหมืนจันกับเรทานอาหารทานแต่ละทานเดียวมันยังไม่อิ่ม มันก็ต้องทานกันไปอีกจนเห็นมันอิ่มเหมือนอิ่มแล้วอาหารมันยังเหลืออยู่เท่าไรรสชาติมันจะคงเส้นคงวาอยู่ อย่างไรนั้นมันไม่ดื่มอีก ไม่กินอีก เพราะมันอิ่มอืมเสียงเรื่องราวในโลกของธรรองเดียวกันจิตใจของพวกเราถังมันหลงมันยังไม่อิ่มเพราะที่เยนมายังไม่พอ ที่เยนมาไปในทางปัญหาี่เยนมาไปในทางราคา มันหลงวันอื่นมันพอวันเดียอวันห้าถึงเดียวนี้มันจะไปยินดีอันนั้น มันจึงยินดียินได้ในจิตในใจมันมีเวลาสงบแต่ที่เวลาถูกเรื่องทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันเดียวมันหน่อยมันคลายกำหนัดหายใจกระสับษ์ัดในจิตในใจทั้งตัวเองกายมันจะมีอยู่ ทุกลูกทุกนามทุกผู้ทุกคนทุกคนแต่ที่นี้ที่เจอมาจะ่เจอมาเป็นธาตุจะ่เจอมาได้แต่ที่จะ่เจอมาให้เป็นอาชีพอาอาชีพอาไจะ่เจอมาได้แล้วแต่อุบายหรือขณะจิตของเรามันจะเกิดสัมผัสกับเรื่องอะไรในทางที่เจอ เยียวยาไปได้มันหยาบมันคลายมันใสใจเวทนาแต่นน้ำกันสุขทุกข์เฉยๆมันมีอยู่ตลอดเวลาอาจจะเกิดมาไม่เคยขาดนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้อาสติจดจ้องกำหนดดูเรื่องความเกิดขึ้นความแปรเปลี่ยนความเสื่อมสลายทั้งนั้น เวทนาเป็นเตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ไม่แต่ช่แค่บอกได้แต่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันบังบบัญชาไม่ได้ผมจึงว่าเวทนาอรัตตามันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเวลาจิตใจจะรู้จะหลงมันจะเป็นไปอยู่ตามเรื่องของมันอย่างนี้แต่จิตใจของเรา ใจหลงมันเกิดทุกข์เกิดโทษคือเกิดความอยากขึ้นเนี่ยมีความสุขก็อยากให้สุขคงเสียงคงวางอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะให้เสื่อมให้เสียไปเนี่ยมีความทุกข์ก็อยากให้ทุกข์หมดไปตกไปไม่อยากจะให้นะก็เกี่ยวเกี่ยวทำกับจิตกับใจทั้งตนมันจึงเกิดทุกข์ขึ้น เพราะไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงว่าอันนี้สักตัวเอทำไมันเกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนแล้วเสื่อมสลายไม่ใช่จับหมบุคคลตัวเป็นเราเขาความจริงมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดไม่ได้มันก็มีการเสื่อมสลายไปได้เวลาเกิดมามันจะเกิดขึ้นมาของมันเองมัน แต่คนอื่นหขาไม่ให้เหยียดร้องจากใครมันเกิดขึ้นเวลามหาใจจต่แตคนอื่น เอาไปอีกนั่นกันมันจะหาใจของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจในใจของเรามันสมบูรณ์ไม่ใช่มันไม่มีความปรุงคิดของจิตของใจที่เรียกว่าจิตแต่ทำไนเยอะจังมันคิดมันปรุง ทั้งดีทั้งเสียทั้งอยากทั้งละเอียดทั้งกลางกลางไม่คิดอยู่ตลอดระยะเวลาจะมีสติกำหนดรักษาที่เจอม่มันจึงเกิดความรู้ความสลาดได้ทางที่นี้ที่เจอมาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคน จะเกิดความสุขความสงบความรู้เห็น ประจักชัดเจนในจิตในใจอย่างหลงี่ยในใจว่าพระพิยารณาในใจใจเถื่อแล้วนอกจาไม่้หลงเพราะมันมีสัตร์มีบุคคลมีใจเจริจายนาเป็นถาดมันจะเป็นถาดไปหมดมีอะไรในจิตขางในจิตในใจทั้งตนนี่คือคนที่เจาราทำ ิตมีธรรมใจมีธรรมใจจึงรู้เห็นใจจึงเยือกเย็นใจจึงหมดเป็นกิเลสถ้าหากใีอัตมีธรรมมีสติรักษาปัญญาและสอนสมมติทั้งสมมติใจอย่างไรความจรงทั้งใจผิดถือเสียดีอย่างไรเก็บเอาหมดรับเอาหมดยึดเอาหมดถือเอาหมดมันจะเลยเดือดร้อนวุ่นวาย วันสุขวันสบายวันสงบให้นะีน่้ที่เจอนะหาทางชำระมัน เรามาปฏิบัติจิตหักอบรมจิตใจทั้งตัวจริงๆเคยเชื่อเคยเสียอย่างไรถ้าหาเราปล่อยใจไปจิตเองจิตท่องจะอยู่ในวัดในวาในสถานที่สงบระงับขนาดไหนมันจะเป็น ผลเป็นกำไรอะไรให้เพราะใจมันยังคิดได้ซึ้งได้ผ่านไปในเก้าบาทีเดือนกี่ปีอยู่ใจแข็งใจมองไม่เห็นแต่มันจะคิดไปได้สิ่งที่มันเคยพบเคยเห็นเคยเจอเคยข้องแต่จะอดีตจนสิ่งนั้นหายไปสาบสูญไปจนไม่มีอะไรเหลือหรอ มันก็ยังไปคิดไนจิตไนข้างอีกการคิดของใจมันไปเรื่อยเลยถ้าเรามีสติปัญญาเราสอนมาแล้วมันมีวันมีเวลาที่จะสงบแล้วถ้าากเราไม่สอนตัวของเราเองต้องวอนระวังจิตใจของตัวอยูทุกระยะทุกเวลา มันคิดเชี่ยวคิดดีอย่างไรที่จะมาในใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นมันก็อาเราหายไปเองเราจ้องเรามองดูมันนี่ว่าไม่จ้องมองดูมันเทินตามเรื่องของมันมันก็เม่ละอายนี่ก็หา่านหาทีที่จะมาหลอกให้เราหลุ่มเราหลงเดือดใจใจถูกหลอกแบบนั้น มันจึงก่อพบก่อสร้างด้วยมาคิดว่าพบนั้นจะสุขพบนั้นจะสบายนคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าเดินเข้าจริงจังกันรู้จักว่ามันทุกข์จะได้เที่ยวขณะระยะสั้นเหมือนไฟแรกแล้วก็หายไป ใจมันหยุดมันที่เจอยู่เรื่อยๆมันจึงหลงไหลการฝึกอบรมใจยากลำบากเพราะใจเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดฝึกสับว์อื่นฝึกงานอื่นยังง่ายยังสบายฝึกได้ทำได้กันโดยเฉวนให แต่การฝึกใจฝึกยากฝึกลำบากแต่เมื่อฝึกได้มันมีคุณค่าสาระยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้อบรมให้กำหนดให้พิจารณาสติปัฏฐานสี่เหี้ยกายเวทนาจิตธรรมมันมีแต่จำอยู่ไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอน สิ่งเหลนั้นมันจะจำอยู่กับเราตลอดเวลาแต่สติปัญญาจะพิจารณาสิ่งเหลนั้นไม่เป็นอาจเป็นธรรมจริงจังไม่เคยทีนี้พิจารณาให้ที่มันจ่ายตาไหลหนีมันอยู่คงที่จะต้องหมดตายมันจะไหลไปในด้านอื่นเสียจะต้องหมดเวทนามันจะไปด้านอื่นเสีย มั้งที่เวทนาจะมีอยู่ตลอดเวลาเว่าสุขว่าทุกข์ว่าเฉยมันมีอยู่ตลอดแต่เราเนี่ยเอาใจใส่ตั้งใจศึกษาอดทำที่มันเกิดขึ้นมาประทับในจิตในใจทั้งตัวฉะนั้นเรามาปฏิบัติถ้าอยากจะเป็นคนดี หมดยิ่งเหลือจะต้องทำตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดทีนี้พิจารณาตามที่เป็นว่าท่านสอนแล้วความเห็นความเป็นของเราไม่ใชิจะไปที่อื่นไปสู่จุดเดียวกันท่านรู้ท่านเห็นอย่างไรเราก็จะรู้จะเห็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันความจริงมันเป็นอย่างนั้น ความจริงจะต้องมีความจริงไปไหนได้ใครจะปฏิเสธขนาดไหนมันจะเป็นไปตามคำปฏิเสธของคน ที่เรณาสาหาความจริงมันต่เห็นความจริงเพราะสิยง่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นมันไม่น่าเพลิดเพลินไม่น่าหลุ่มหลงไม่น่ามัวเมาหลุ่มหลงเท่าไมันจะไม่หลงตามเรานี่แต่เราจะหลงเขา ความเกิดทุกข์เกิดโทษแต่จิตเองเกิดจิตเองหลงหลงไปเถิดเทินไปเมาเมาไม่ใช่เรื่องของกายหน้าที่ของกายมันเป็นไปตาหน้าที่ของมันเราจะหลงจะรู้มันจะเป็นอย่างนั้นน้าที่จิตเขาถึงอาจถึงทำถึงจริงมันไม่หลงหลงมันไม่ติดข้องถึงจะอาศัยอยู่มันก็เพียงอาศัย ไม่ใช่ว่ามันชีวิตมันถือมันติดมันคล้องมันเดิมเกี่ยวกับเพื่อปฏิบัติข้าแต่ว่าไว้จิตทั้งตัวจิตจิตจีตอบรมจิตต่อจิตวางจิตละจิตถอนอย่างนั้นอย่างนี้นมีทางจิตทางสบายให้จะไปที่ไหนจิตมันก็มีอยู่ทั่วไปเสียงมันก็มีอยู่ทั่วไป หลังจากนี้จะไปที่ไหนอยู่ในที่เราไปนันก็มีอยู่นั่นจริงแข็งคอยอยู่ตลอดไปอย่างความหลงหลงมาลาทิฏฐิอุจฉาทานปัญหามันมีอยู่ในใจทั้งหลายแล้วไปสถานที่ใดมันจะไม่สะดวกให้มันไม่สุขไม่สบายให้เหมือนใจที่มันมีนิดมีหน่อยมันจะไม่ตกเผา มันวันเวลาที่จะเย็นจะสบายถึงจะให้ดับลาภักินาเทศกินาโมหกินามันเกิดขึ้นจากอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะเกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดที่เจาาภายในเิจารณากายใจทั้งตนจึงอยากเชื่อคือศึกษาธรรมะคือปฏิบัติธรรมะคือรู้ธรรมะ มันจะรู้มากรู้จะเพื่อทั้งตัวถังก็เพื่อถังใจหมดอดีตอนาคตที่ผ่านมาแล้วยังไม่ถึงมันเหมือนกันความบริสุทธิ์นั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้ายังเทรงพระชนอยู่หรือบรินิพพานไปแล้วมันเหมือนกันที่เราจำปัญหามันก็หาเก่าเหมือนกันอีกคนในสมัยนั้น แต่คนในสมัยนี้ไม่มีอะไร ดีอะไรเที่ยวกว่ากันมันเสมอกันจะไปหมาโอ้หาว่าจะเกิดทำในพุทธเจ้าเนหน้าสมาไม่มีอาภัพจะสายวกที่เกิดรุ่นหลังสันที่ไม่ที่เจอมาธรรมะที่พระพุทธเจ้า่สอนถ้าเห็นอาภัพแต่ทำไมถึงไม่อาจไม่ทำละถอน ความติดข้างของใจได้ถ้าเราจะไปคิดเรื่องนั้น มันเป็นทางที่ทำให้จิตใจท้อถอยถึงอย่างไรธรรมะมันจะมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพราะสิ่งที่ควนละ